Вітаю! Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобаючку. Філіп Кіндред Дік. Плата за друк. Оповідання написано 1954 року. Обабіч дороги тягнулися чорні безлюдні милі попелу. Скільки сягав погляд, довкола були лише купи сміття, невиразні руїни будинків, міст і цивілізації планета поіржавілих уламків, побитих вітром чорних кісток, сталі й бетону, перемішаних у суцільну вапняну масу. Ален Фергесон позіхнув, закурив Lucky Strike і сонно відкинувся на блискучому шкіряному сидінні свого б'юїка 57-го року. Дуже сумне видовище, прокоментував він. Гнітючий краєвид, один лиш покорчений непотріб. То не дивися, байдуже відповіла дівчина на сидінні поруч. Блискуча потужна автівка плавно їхала по уламках, з яких була викладена дорога. Зручно вмастившись, Фергесон розслаблено притримував рукою підсилене кермо і відпочивав під заспокійливий квінтет баха для фортепіано, який крутили по радіо з поселення Детройту. Попіл летів у вітрове скло, вже вкривши його густим темним шаром. Хоча проїхали вони не більше кількох миль. Але це було неважливо. У підвалі квартири Шарлоти лежали зелений пластмасовий садовий шланг, цинкове відро й губка дюпонт. Наскільки я пам'ятаю, у тебе був повний холодильник хорошого скотчу, сказав він до Шарлотти, якщо, звичайно, до нього ще не дісталися твої спритні друзі. Дівчина, що вже напівдрімала на сидінні поруч, приспана мурчанням двигуна і важким теплим повітрям, заворушилася. Скотч? пробурмотіла вона. Ну, в мене лишилося трохи лорд Калверт на денці. Вона випросталася і відкинула назад хмару свого білявого волосся. Але він трохи поплавився. Із заднього сидіння до розмови долучився їхній худолиций пасажир, якого вони підібрали дорогою. То був кислявий довгов'язий чоловік у грубих сірих робочих штанях і сорочці. Наскільки поплавився? напружено запитав він. Та як і все інше, відповіла Шарлотта. Вона замовкла і бездумно дивилася крізь темне від попелу вікно на краєвид зовні. Праворуч від дороги на тлі закопченого полудневого неба стирчали нерівні й пожовтілі, як поламані зуби, залишки якогось міста. Промайнули кілька вцілілих телефонних стовпів, ванна, що валялася посеред поля, кістки й вицвілі уламки, загублені посеред миль пощербленого брухту. Жалюгідне, гнітюче видовище, по пліснявих печероподібних підвалах купами лежали собаки, намагаючись зігрітися. Сонячне проміння не пробивалося до поверхні крізь густу пелену попелу. Гляньте туди. звернувся Фергесон до чоловіка позаду. По дорозі стрибав деформований кролик, і Фергесон пригальмував, щоб його не розчавити. Сліпа, спотворена хворобою тварина з розбігу наштовхнулася на розбиту бетонну плиту і відлетіла оглушена. Кролик кволо спробував повсти, але один з підвальних псів підбіг і схопив його в зуби. Фу. з відразою вигукнула Шарлотта. Вона здригнулася, потяглася до автомобільного обігрівача і всілася, підібгавши під себе струнки ноги. Жінка була невисокою і привабливою у рожевому вовняному светрі й вишитій спідничці. Хоч би вже швидше моє поселення, тут так незатишно. Фергесон постукав по сталевій коробці на сидінні між ними. Твердий метал був приємний на дотик. Вони дуже цьому зрадіють, сказав він, якщо у вас справді все так кепсько, як ти кажеш. «О, так», – погодилася Шарлота. У нас усе жахливо. Не знаю навіть, чи це допоможе. Він уже практично ні на що не здатний. Її гладеньке чоло тривожно наморщилося. Думаю, що варто спробувати, але я не плекаю особливих надій. Ми відновимо ваше поселення, безтурботно запевнив її Фергісон. Дівчину передусім треба було заспокоїти. Паніка легко виходить з під контролю, таке вже не раз траплялося. Але це потребуватиме певного часу, додав він, поглядаючи на неї. Треба було сказати раніше. Ми думали, він просто лінується, але він справді помирає, але не. У її блакитних очах промайнув страх. Ми не можемо отримати від нього нічого путнього. Він просто лежить велетенською купою, як наче хворий чи мертвий. Він старий, м'яко сказав Фергюсон. Наскільки пригадую, вашому Білтонгу 150 років. Але ж вони мають жити століттями. Для них це нестерпно важко, відказав чоловік із заднього сидіння. Його перепані руки стислися в кулаки. Він облизав сухі губи й напружено перехилився вперед. Ви забуваєте, що для них незвичні наші умови. На проксимі вони працюють разом, а тут розділені. Крім того, у нас сильніша гравітація. Шарлота кивнула, але думки своєї не змінила. Боже. жалісно сказала вона. Гляньте ну на цей жах. Вона пошукала в кишені светра і дістала маленький блискучий предмет розміром з монету. Усе, що він зараз друкує, виглядає отак, а то й гірше. Фергесон узяв годинник і почав його роздивлятися, одним оком позираючи на дорогу. Ремінець розсипався, як сухий листок, просто у нього в руці, розлетівшися на маленькі, крихкі й зовсім непружні темні пластівці. Циферблат годинника виглядав нормально, але стрілки не рухалися. Він не працює, пояснила Шарлота і відколупала кришку. Бачиш? Вона піднесла годинник до обличчя Алена. Її темно-червоні губи досадливо стиснулися. Заради нього я відстояла в черзі півгодини, а це просто якийсь металевий зливок. Нутрощі маленького швейцарського годинника виявилися оплавленою неоформленою масою блискучої сталі. Не було ні каліщаток, ні діамантів, ні пружин, лише блискучий сплав. А з чого він його зробив? запитав чоловік позаду. З оригіналу? З копії, але з хорошої копії. Він сам зробив її 35 років тому для моєї матері. Як гадаєте, я почувалася, коли це побачила. Ним неможливо користуватись. Шарлотта забрала поплавлений годинник і запхала назад до кишені светра. Я була така розлючена. Вона замовкла і випросалася. О, ми вже близько. Бачите червону неонову вивіску? Це початок поселення. Великий щит із написом Standard Station Incorporated світився блакитним, червоним і білим. Бездоганна, охайна конструкція край дороги. Але чи справді вона була бездоганною? Порівнявшись із заправкою, Фергесон пригальмував. Вони втрьох пильно її роздивлялися, намагаючись підготуватися до того, що чекало на них попереду. Ви це бачите, сказала Шарлотта тонким кволим голосом. Заправка розвалювалася. Маленька біла споруда була старою старою, поіржавілою і зношеною, похилена коробка, що просіла і погнулася, як стародавній експонат. Яскрава червона неонова вивіска уривчасто потріскувала. Помпи були проіржавілими і кривими. Заправка починала знову перетворюватися на попіл, на чорні невагомі часточки, на порох, з якого постала. Дивлячись на руїну заправки, Фергесон відчув подих смерті. Його поселення не занепадало, принаймні поки що. Коли зношувалися оригінали, Пітсбурзький Білтонг їх замінював. Нові копії робилися з оригіналів, які залишилися після війни. Але тут копії, яких потребувало поселення, не змінювалися. Винних було годі шукати. Білтонги, як і будь-який інший вид, не були всесильними. Вони робили все, що могли, і їм доводилося працювати в чужому для них середовищі. Прибульці походили, ймовірно, із системи Центавра. Вони з'явилися в останні дні війни, коли їхню увагу привернули спалахи водневих бомб, і знайшли кубку вцілілих людей, що розгублено снували серед чорного радіоактивного попелу, намагаючись врятувати бодай щось зі своєї зруйнованої цивілізації. Проаналізувавши ситуацію, білтонги розділилися і почали процес відтворення предметів, які люди їм приносили. Це був їхній природний спосіб виживання. На рідній планеті вони створювали собі захисні мембрани, щоб підтримувати придатне для життя середовище у загалом ворожому світі. Біля однієї з бензоколонок якийсь чоловік намагався наповнити бак свого Форду 66-го року. Безпарадно лаючись, він смикнув прогнилий шланг. Темнобурштинова рідина палилася на землю, напросочений мастилом гравій. Сама колонка теж протікала в дюжині місць. Раптом сусідня колонка захиталася і впала на землю. Шарлота опустила вікно. Заправка шел у кращому стані, Бене. гукнула вона на тому боці поселення. Спітнілий кремезний чоловік з червоним обличчям прошкандибав до них. Чорт, я цю кляту штуку вже не зрушу з місця, поскаржився він. Підкиньте мене туди, щоб я набрав собі відро бензину. Приголомшений Фергесон відчинив двері. Тут усе так? Навіть гірше. Бен Антермейер з вдячністю сів на заднє сидіння біля іншого пасажира, і Б'юїк помчав далі. Гляньте туди. Продуктова крамниця завалилася купою бетону і покручених сталевих опор. Вікна розлетілися на скалки. Товар був розкиданий довкола. Люди рилися в уламках, визбируючи його. Їхні обличчя були похмурими і злими. Та й сама вулиця була в жахливому стані тріщини, глибокі ями, пощерблені бордюри. З дірявої труби водогону натекла мулиста калюжа. Крамниці й машини обабіч були брудними й занехаяними. Усе виглядало дуже старим. Двері майстерні з ремонту взуття забили дошками, розбиті вікна завісили ганчір'ям. Вивіска була пошарпана й полгущена. У брудній кав'ярні поруч сиділо лише кілька кепського вигляду відвідувачів у ділових костюмах. Чоловіки намагалися читати газети і пили багноподібну каву з потрісканих чашок, щоразу накапуючи коричневою рідиною на поїдений червами прилавок. Так довго не може тривати, сказав, витираючи чоло Антермеєр. Не з таким стрімким занепадом. Люди навіть у кіно бояться ходити. Втім, там уже давно плівка обривається посеред фільму, а зображення часто перевернуте догори ногами. Він з цікавістю глянув на чоловіка з тонким підборіддям, що мовчки сидів поруч. Я Антермеєр, відрекомендувався він. Джон Доуз, відповів одягнений у сірий чоловік. Вони потиснули один одному руки. Більше про себе він нічого не розповів. Відколи Фергесон і Шарлота підібрали його на дорозі, він сказав не більш як півсотню слів. Антермейер дістав з кишені пальта скручену газету і кинув її на переднє сидіння поруч із Фергессоном. Ось що я знайшов цього ранку на ганку. У газеті була суцільна тарабарщина, нечитабельний, розмитий і покручений шрифт, водяниста фарба, що досі не висохла і стікала патьоками, тьм'яна й неоднорідна. Фергесон побіжно глянув на текст, але навіть не спробував читати. Плутані, безглузді словосполучення, позбавлені сенсу великі заголовки. У Алена є для нас кілька оригіналів, сказала Шарлотта, у цій коробці. Вони не допоможуть, сумно відповів Антермейєр. Він весь ранок навіть не ворушиться. Я стояв у черзі з тостером, який хотів надрукувати, проте жодних шансів. Коли машина почала барахлити, я вже їхав додому. Заглянув під капот, але хіба хтось зараз щось тямить у двигунах? Це не наша справа. Я подивився, що там до чого, і заледве дотягнув до заправки Стендард. Бісова залізяка настільки вутла, що я можу проштрикнути її пальцем. Фергесон запаркував б'юїк навпроти великої білої багатоповерхівки, де жила Шарлота. Він не одразу впізнав будинок. Відтоді, коли він востаннє бачив його місяць тому, сталося чимало змін. З'явилися дерев'яні рештування незграбні й дилетантські. Кілька робітників розгублено оглядали фундамент. Весь будинок потроху завалювався на один бік, по стінах подекуди тяглися велетенські тріщини, всюди валялися уламки тинькування. Засмічений тротуар перед будинком відгородили мотузкою. Ми самі з цим не впораємося, сердито поскаржився Антермеєр. Усе, що ми можемо, це сидіти і спостерігати, як усе розвалюється. Якщо він найближчим часом не оживе, Усе, що він нам раніше надрукував, починає зношуватися, підхопила Шарлота, відчиняючи двері і виходячи на тротуар. А все, що друкує зараз, це оплавлена маса. Що ж нам робити? Вона здригнулася від вогкої полудневої прохолоди. Ми, мабуть, вивітримося як поселення Чикаго. Від цих слів усі четверо завмерли. Чикаго поселення, якого не стало. Їхній білтонг постарів і помер, виснажившись він перетворився на тиху нерухому купу, інертну масу матерії. Будинки й вулиці довкола нього, усі речі, які він надрукував, поступово зносилися і знову стали чорним попелом. Він не дав потомства. перелякано прошепотіла Шарлота. Він занадто виснажив себе друком, а тоді просто помер. Але інші це помітили, зрештою хрипко сказав Фергесон. Вони щойно змогли послали заміну. Але було вже запізно обурився Антермеєр. Поселення вже зникло. Тепер там лише кілька вцілілих мешканців, що блукають околицями, без речей, у холоді й голоді. І на них полюють собаки, кляті пси, що позбігалися звідусіль на поживу. Збившись докупи, вони стояли на пощерпленому тротуарі, перелякані й стривожені. Страх був навіть на худому обличчі Джона Доуза. Фергесон з тугою згадав своє поселення за дюжину миль на схід. Воно жило й процвітало. Піцбурзький Білтонг був у розквіті сил, досі молодий і сповнений творчої сили своєї раси. Там усе виглядало зовсім по інакшому. Будівлі у Пітсбурзькому поселенні були міцними й бездоганними, тротуари чистими, рівними і міцними. У вітринах крамниць стояли телевізори, міксери, тостери, машини, роялі, одяг, віскі, заморожені персики. Досконалі копії з оригіналів, автентичні, точні репродукції, які неможливо було відрізнити від справжніх предметів, що зберігалися в опечатаних вакуумних сховищах під землею. Якщо це поселення зникне, ніяково сказав Фергесон, може, когось із вас можна буде забрати до нашого. Ваш Білтонг спроможний друкувати більше, ніж на сотню людей? тихо запитав Доуз. Зараз так, відповів Фергесон і гордо показав на свій б'юїк. Ви їхали зі мною і бачили, наскільки якісна ця машина, майже як оригінал з якого його надрукували. Вам доведеться поставити їх поруч, щоб помітити різницю. Можливо, мені навіть дістався оригінал, повторив він, всміхаючись, старий жарт. Ми не мусимо вирішувати це зараз, різко відказала Шарлотта. Принаймні щось у нас ще лишається. Вона підхопила із сидіння Б'юїка сталеву коробку і рушила сходами до будинку. Пішли з нами, Бене, і ви теж. Вона кивнула доузу. Сьорбнете трохи віскі, воно не таке вже й погане. На смак трохи як антифриз і неможливо прочитати етикетку, але загалом не настільки вже й поплавлене. Щойно вона ступила на сходи, як її зупинив будівельник. Туди не можна, міс. Дівчина розлючено відступила, її обличчя побіліло від гніву. Там моя квартира і усі мої речі. Я тут живу. Цей будинок аварійний, повторив чоловік. Насправді він не був будівельником, а звичайним мешканцем поселення, що зголосився охороняти будинки, які розвалювалися. Подивіться на ці тріщини, міс. Вони там уже тижнями. Шарлота нетерпляче махнула Фергесону, що стояв позаду. Ходімо. Вона обережно ступила на поріг і дісталася до відчинених парадних дверей з хрому і сталі. Раптом двері зірвалися із завіс і розбилися, розлетівшись на всі хмарою смертоносних скалок, Шарлота скрикнула і відсахнулася. Бетон під її підборами затріщав, і весь ганок із гуркотом осів купою білого пилу, безформною масою невагомих порошинок. Фергесон з будівельником підхопили дівчину, що безпарадно борсалася. Антермейер відчайдушно намагався знайти сталеву коробку у вихорі цементного пилу, що здійнявся хмарою. Зрештою, його пальці її намацали, і він виволочив оригінали на тротуар. Фергесон з будівельником пробиралися через руїни Ганку, підтримуючи Шарлоту попід руки. Вона намагалася щось сказати, але не могла. Її обличчя судомно сіпалося. Мої речі. спромоглася прошепотіти дівчина. Фергесон обережно її обтрусив. Ти не поранилася? З тобою все добре? Я ціла. Шарлота витерла цівку крові та білий порох з обличчя. На щиці виднівся поріз. Біляве волосся скуйовдалося і збилося в грудку. Рожевий вовняний светер був порваний і брудний, та й весь інший одяг перетворився на лахміття. Де коробка? Ви її знайшли? З нею все гаразд, сказав незворушно Доус, який навіть на дюйм не відходив від машини. Шарлота стояла, міцно притиснувшись до Фергюсона. її трусило від страху і розпачу. Подивись, прошепотіла вона. Подивись на це. Вона простягла свої вкриті білим попелом руки. Він уже починає чорніти. Товстий білий шар на її руках і передпліччях справді почав темніти. Просто на очах він став сірим, а тоді чорним, як вугільний пил. Пошматований одяг дівчини тьм'янів і зсихався. Він тріскався, як зморщена шкаралупа, осипаючись клаптиками на тротуар. Знайдіть у машині ковдру з мого поселення, наказав Фергессон. Удвох з антермеєром вони закутали тремтячу дівчину у теплу бавовняну комдру. Шарлота зіщулилася на сидінні. Її очі були широко розплющеними від жаху, краплі яскраво червоної крові стікали щокою на блакитній жовті смужки ковдри. Фергесон розкурив сигарету і вставив її між тремтячих губ дівчини. Спасибі. вдячно проскиглила вона і нервово закурила. Але не що біса нам тепер робити? Фергессон обережно обтрусив почернілий порох з білявого волосся дівчини. Ми поїдемо туди і покажемо йому оригінали, які я привіз. Може, він щось зможе зробити? Їх завжди надихають нові речі, з яких можна друкувати. Сподіваюся, це пробудить його до життя. Він не просто заснув, сказала Шарлота вбитим голосом. Він мертвий, Алене, я знаю. Ще ні, слабко запротестував Антермеєр. Втім, Усі розуміли, що ситуація безвихідна. Він дав потомство? запитав Доус. Навіть з виразу обличчя Шарлоти відповідь була очевидною. Він намагався, кілька навіть вилупилися, але жоден не вижив. Я бачила ці яйця, але. Вона замовкла. Про це знали всі. Білтонги ставали безплідними, намагаючись підтримувати існування людської раси, мертві яйця, мертвонароджене потомство. Фергюсон прослизнув за кермо і різко грюкнув дверима. Зачинилися вони погано. Можливо, погнувся метал, може, двері були браковані, але це лише додало йому тривоги. Навіть його копія була недосконалою. Малесенька мікроскопічна помилка закралася вдруг, і блискучий розкішний б'юїк трохи оплавився. Білтонг у його поселенні теж старів. Рано чи пізно те, що сталося з чикагським поселенням, трапиться з ними всіма. Довкола парку тягнулися рівні ряди автомобілів, мовчазних і нерухомих. У парку було повно людей. Тут зібралася більшість мешканців поселення. Усі щось принесли, усім щось конче потрібно було надрукувати. Фергесон вимкнув двигун і сховав ключі в кишеню. Ти витримаєш? запитав він Шарлоту. Тобі, мабуть, краще лишитися тут. Зі мною все буде гаразд, відповіла Шарлота і спробувала усміхнутися. Вона натягла футболку і широкі штани, які Фергессон підібрав для неї в руїнах занепалої крамниці одягу. Він не вбачав у цьому проблеми. В розкиданому товарі, що валявся на узбіччі, апатично порпалися чимало чоловіків і жінок. Одяг витримає, може, кілька днів. Знайти вбрання для Шарлоти було не так просто, але Фергесону пощастило натрапити на стос футболок і штанів з міцної тканини на складі позаду. Речі були ще далекі від жахливої чорної пульверизації новенькі копії, чи, може, це було малоймовірно, але можливо, оригінали, які власники крамниці використовували для друку. У взуттєвій крамниці, яка ще працювала, він знайшов для неї туфлі на низьких підборах. Пояс довелося віддати свій, бо той, що був у крамниці одягу, розсипався просто у нього в руках, коли він намагався її підперезати. Вони вчотирьох підходили до центру парку. Антермейер обома руками тримав металеву коробку. Люди довкола були мовчазними і похмурими. У всіх в руках були якісь речі, оригінали, ретельно пронесені через віки, і хороші копії з лише невеличкими вадами. На їхніх обличчях напруженою маскою застигли водночас відчайдушна надія і страх. Ось вони, сказав Доус, що тягнувся позаду, мертві яйця. Під деревами з краю парку лежала купа сіро коричневих кульок розміром з баскетбольний м'яч. Усі вони були тверді й закальціньовані, кілька були розбиті, всюди валялися шматки шкаралупи. Антермеєр копнув одне з яєць, і воно розпалося крихке і порожнє. Висмоктала якась тварина, заявив він. Це кінець, Фергессоне. Думаю, собаки прокрадаються сюди вночі й пожирають яйця. Білтонг уже заслабкий, щоб їх захистити. У чоловіках і жінках, що мовчки чекали, закипала придушена злість. Вони стояли з очима червоними від гніву, стискаючи в руках свої речі. Нетерпляча розгнівана щільна маса людей, що взяли в кільце центр парку, вони чекали вже довго, і вони втомилися чекати. Що це в біса таке? Антермейер присів біля недооформленого предмета, який валявся під деревом. Він провів пальцями по невиразній металевій формі. Це була сплавлена однорідна речовина, подібна на віск. Не можна було вирізнити жодної деталі. Не можу зрозуміти, що це. Це електрична газонокосарка, сказав похмуро чоловік поруч. Як давно він це надрукував? запитав Фергесон. Чотири дні тому. Чоловік вороже копнув ногою зліпок. Ви навіть не можете сказати, чим це мало бути. Це могло бути чим завгодно. Моя стара зносилася, тож я викотив зі сховища оригінал, що належав селищу. Простояв у черзі цілий день і подивіться, що я отримав. Він зневажливо сплюнув. Казна що? Залишу тут, немає сенсу забирати додому цей кавалок. Що нам робити? пронизливо і різко вигукнула його дружина. Ми не можемо користуватися старою. Вона вже кришиться, як і все тут. Якщо нові зліпки теж будуть поганими. Стули рота! урвав її чоловік. Його обличчя було спотвореним від гніву і напруженим. У довгих пальцях він.